Huo ni msingi wa kwanza ndugu zanguni katika imani na una mifano mingi ilikuwa. Lakini nimeona wakati hapa tukiendelea na msingi huu huenda tukahitimisha hapo hapo kwenye msingi huu. Tuuruke tuzungumze msingi wa pili kwa uchache ili tuendane na nyakati ya sala Msingi wa pili katika misingi ya manhaji ya wema waliotangulia ambayo sisi tunailingania ni msingi wa tasfiyatu ma'alika bihayati almuslimin min ashirki kusafisha yale ambayo yameganda katika maisha ya waislamu ikiwemo ushirikina kwa sampuli zake zote kwa katika misingi yetu sisi ahlu sunnati wal salafiyuna da'wa yetu salafia inatahadharisha jamii kutokana na balaa la kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala jambo ambalo limejaa kwenye jamii yetu kwa kiasi kikubwa uislamu wetu ndiyo dini ya haki dini iliyobeba jina la alislamu hii islamu ina maana yake islamu maana yake ni alistislamu lillah ni kule kujisalimisha kwa Allah bitauhidi kwa kumpwekesha katika ibada walinqiyadu lahu bitaa na kunyenyekea kwake yeye na kuitika kwake kwa kumtii kumtii katika mawili kumtii kwenye amri kutekeleza kumtii kwenye makatazo kujiepusha walkhulusu min ashirki wa ahli na kujiweka mbali na ushirikina na watu wake huu ni msingi wetu mama kuitahadharisha jamii ya Kiislamu jamii ya waislamu watu wanasali watu wanafunga kuna wamao wanakwenda hija lakini kuna mambo wanayafanya yanakuwa ni kizuizi kwa wao kukubaliwa amali zao njema wazifanyazo ukiwa unasali lakini bado una itikadi ya kishirikina hazikubaliwi sala zako ukiwa unafunga na bado una itikadi za kishirikina funga zako hazipokelewi ikiwa unakwenda hija na unakariri umra mara kwa mara lakini bado una mambo ya kishirikina hazikubaliwi hija zako wala hazikubaliwi umra zako kwa hili, hili balaa ni balaa kubwa linahatarisha amal linahatarisha ibada linahatarisha masaili mbalimbali ambayo waja wanajikurubisha nayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa katika misingi ya tumama ni kuitahadharisha jamii juu ya mambo haya juu ya ushirikina biashkalihi wa bianwaihi kwa sampuli zake na kwa aina zake hili jambo linasimamiwa na duat as-salafia walinganizi wanaolingania watu da'wa hii ndio wasimamizi wakuu wa kuielimisha jamii juu ya hatari ya ushirikina na madhara yake na wanafanya hayo nasiha kuunasihi umma na kuhurumia umma na kuutakia kheri umma yani unaonaje kwamba kuna mtu anaswali kuanzia baleghe yake mpaka sasa hivi ana miaka hamsini sasa hivi ana miaka sitini sasa hivi ana miaka sabini sala haimpiti lakini kuna mambo yanapelekea uwepo wake kuzuilika kwa kheri zake za swala kwa nini usimhurumie huyu mtu kwa nini usimfikishie huyu mtu kwa nini usimbainishie huyu mtu kwa nini usimtakie heri huyu mtu kwa nini kwa dawa salafia dawa yetu kwenye misingi yake inalipa hili jambo kipaumbele kikubwa na ndio dawa ya mtukufu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sisi tulisema dawa hii ni dawa ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa tukisema kwamba ni kurejea kwenye Qur'an mtume kawarejesha watu kwenye Qur'an tukisema dawa hii inawarejesha watu kwenye sunna mtume akawarejesha watu kwenye sunna kuwarejesha watu kwenye uelewa na ufahamu wa masahaba mtume kafanya hivyo alaikum bisunnati wa sunnati alkhulafa'i ar-rashidin shikamaneni na mwenendo wangu na mwenendo wa makhalifa wangu waongofu tamassaku biha addu alaiha binawajidi shikamanini nao huo mwenendo, uumeni uung'ateni kwa meno yenu ya magego Kwa kadhalik, jambo la kuitahadharisha jamii na madhara ya shirki amelianza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Yeye ndiye alikuwa akiwa Makka, akiwa ni mustadhaf dhaif, masaba wake mustadhafun madhaifu lakini bado walikuwa wanakwenda kwenye mikusanyiko ya mahujaji waliokuja kutekeleza ibada ya hija katika mji wa Makka anawaambia qulu la ilaha illa Allah tuflihu semeni la ilaha illa Allah mtafaulu kwa maana achaneni na ushirikina mpekesheni Allah kwenye ibada mwabuduni yeye mkiomba muombeni yeye mkichinja chinjeni kwa ajili yake kuna watu wanachinja kwa waganga wanapeleka mbuzi kwa waganga wanapeleka ng'ombe kwa waganga wanapeleka njiwa kwa waganga kuchinja muislamu ni ibada anachinjiwa Allah fasalli lirabbika wanhar sali kwa ajili ya Mola wako na ukichinja uchinje kwa ajili yake kwa hiyo kuielekeza ibada ya kuchinja kwa asiyekuwa Allah ni sawa na kumsujudia asiyekuwa Allah hii ni ibada na hii ni ibada sarfuha li ghairi llahi shirk kuielekeza kwa asiye kwa Allah ndio ushirikina huo uliokataliwa na ile kalima yako wewe Muislamu la ilaha illa Allah kalima hii imekataza ushirikina kwa sampuli zake zote kwa hiyo alikuwa akiwaambia semeni la ilaha illa Allah neno ambalo kwa masikitiko makubwa walilielewa makafiri wa Makka kuliko ambao wanalielewa baadhi ya Waislamu leo hii. La ilaha illa Allah, hili neno walilielewa vilivyo maana yake makafiri wa Makka kuliko wanavyolielewa maana yake baadhi ya Waislamu leo hii. Bali baadhi ya Waislamu leo hii ukafiri wao umepea, umezidi ukafiri wa makafiri wa Makka. Narudia, baadhi ya wanaojinasibu waislamu leo hii ukafiri wao umepea zaidi kushinda ukafiri wa makafiri wa Makka kina Abu Jahl na kina Abu Lahab na kina Uqba ibn Abi Muayth na kina Al-Walid ibn Al-Mughira makafiri wa Makka walitakiri kwamba Allah ndiye muumba wa mbingu na ardhi ndiye anayeendesha mambo ndiye anayeleta dhiki ndiye anayeleta faraja ndiye analeta kheri na shari baadhi ya waislamu leo hii wanaitakidi ya kwamba kuna wakubwa wa tarika wanne wanakusanyika mara moja kwa mwaka wanapangilia mambo ya viumbe kuna watu wa tarika leo hii wanaitakidi kwamba Abdul Qadir Jailani ana tasrif kwenye ulimwengu anaweza akasarif jambo lolote akalitoa hivi akalipeleka kule akatoa kule akaleta huku yani musarrif al-aqwani anasema ya Abdul Qadir ya Jailani ya musarrif al-aqwani bali na anaitakidi kwamba ana uwezo wa kuwasaidia watu kwenye maeneo yao itikadi hii haikuitakidiwa na makafiri wa makka tumeelewana vizuri hamjawahi kusikia wakisema madadi ya Jailani hawasemi madadi ya Jailani aghithna ya Ghaus hawasemi madad nini maana ya madad anaomba madad madad waliomba waislam kumwomba Allah id tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum alfin min almalaikati murdifina anni mumiddukum yani nitakupeni madad mumiddukum nitakupeni madad bialfin min almalaikati murdifina kumbuka Muhammadi pale mlipomuomba msaada Mola wenu mkiwa kwenye kipindi kigumu kwenye vita vya Badri waliangalia idadi ya jeshi la makafiri wa Makka jeshi lao waislamu ili lilipate kiidadi jeshi la makafiri wa makka liongezeke mara tatu yake jeshi la waislamu ndio lifikie jeshi la makafiri kwa hao idadi hiyo wanapigana na waislamu hawa waislamu wanaingia mara tatu kipindi ambacho makafiri wanapanda mafarasi yao kivita waislamu wana farasi wawili farasi wawili kipindi ambacho makafiri wa maka jeshi lao huchinja idadi kubwa ya ngamia wanakula wanajeshi waislamu wanagawana ubale watende tende moja mtu anaigawa chukua nusu chukua nusu mgeni nusu wale wanachinja mangamia wakaomba madadi kwa Allah subhanahu wa ta'ala mtume akainua mikono anaomba dua ah! anaomba madad kwamba Allahumma innahum ala ewe Allah hawa ni mafakiri hawa aliokuwa nao hawa faaghnihim watajirishe hawa niliokuwa nao wana njaa hawa faatimhum walishe hawa niliokuwa nao mavazi walionao hayawatoshi haya faksuhum wavishe Allahumma in tuhlik hadhihi al ukikiangamiza kikosi hiki hutoabudiwa katika ardhi manake ndio hawa niliyokuwa nao mimi kwenye ardhi hii yote ni hawa ndio waislamu Allahumma anjiz li ma wa'adtani ewe Allah nitekelezee kile ambacho uliniahidi anjiz li ma wa'adtani nitekelezee ulichoniahidi anaomba anaomba rasuli mpaka mikono yake inaangusha shuka yake ya mgongoni, kipande cha shuka kinaanguka chini, mgongo unakuwa wazi. Anakuja Abubakar, anachukua kipande cha shuka, anamfunika Mtume sala sallam, anaendelea kuomba, anaomba madad. Akahabarishwa ya kwamba jambo linakwenda vizuri, akachora kwenye ardhi duara la kwanza, hapa kwenye duara hili hapa ataanguka fulani akatora sehemu nyingine hapa ataanguka fulani kabla ya vita hapa ndo mahala pa fulani hapa masra masra ni sehemu mtu aliyofia hii ni masra ya fulani hii ni masra ya fulani baada ya vita sahaba anasema pale alipochora mtume sasa hakuna ambaye kilivuka mchoro hata kidole Allah anawakumbusha waislamu hili jambo id tastaghithuna rabbakum kumbukeni mlipomuomba msaada mola wenu Allah akakuahidini akakwambia Muhammad anni mumiddukum bi alfin min almalaikati murdifin mimi nitakupeni madadi nitakupeni msaada nitakusaidieni kukupeni madadi ya jeshi la kimalaika idadi yao ni elfu moja miongoni mwa walioshuka akashuka Jibril mtume anaambia masahaba hadha Jibril akhidhun bi ra'si farasi huyu hapa Jibril namuona ameshika kichwa cha farasi wake wa ma'ahu adatu harb ana silaha za vita Jibril kwa wakapewa madadi na Allah walimuomba Allah madad leo waislamu wamekaa wanasema madadi ya Jailani madadi ya Jailani أغثنا يا غوث مدد يا جيلان جيلان من آدم جيلان أنت جيلان عبد القادر بن كيلان إما إيه وسمى جيلاني أو كيلاني قال بغداد أنا كوفة بغداد أنا زيك بغداد ونمو مدد جيلان ikiwa haifai kumwomba mtume wa allah vipi ifaye kumwomba abdulqadiri jailani vipi watu waseme ya Abdul Qadir ya Jailani ya musarrif al-akwani ewe Abdul Qadir ewe Jailani ewe mwenye kuendesha ulimwengu nani anaendesha ulimwengu ni Allah ndiye analitoa jua kule akalipeleka jua magharibi alam tara ila alladhi hajja ibrahima fi rabbih إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب fabuhita alladhi kafar umemuona yule ambaye alikuwa akihojiana na Ibrahim kuhusu Mola wake aliposema Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit wewe sio Mola wangu Mola wangu ni yule ambaye anahuisha na anafisha wewe huwezi asema mimi naweza mimi pia uhi wa umit huisha afisha akawaita watu wawili akamuua mmoja akamwacha mmoja hai huyu kafa huyu kwa hai nimefisha nimehuisha Ibrahim akamwambia Mola wangu yati bishamsi min almashriq analitoa jua upande wa mashariki analipeleka magharibi wewe badilisha mfumo litoe magharibi lipeleke mashariki hakuwa na la kufanya si Mola kwa haya mambo yanaendeshwa na Allah yeye ndiye anasema kwenye Qur'an yukawiru al-laila 'ala an-nahari wa yukawiru an-nahara 'ala al-layli wa sakhara ash-shamsa wal-qamar anaongeza usiku kwenye mchana na mchana kwenye usiku ndiye ambaye amelisahirisha jua na mwezi viende kwenye nidhamu yake na mpangilio wake ni yeye huyu ndiye anayeendesha ulimwengu qul man yarzuqukum minas samai wal ardh amman yamliku as-sam'a wal absar ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون آية هزي anaambiwa mtume awaulize makafiri wa makka kul man yarzukukum minas samai wal ardh hebu waulize hao ni nani anayekuruzukuni riziki itokayo mawinguni ya mvua na inayotoka ardhini ya mimea nani anayefanya hayo amma yamliku samaa wal absar au ni nani anayemiliki usikivu na uoni akampa huyu usikivu mkubwa huyu akampunguzia huyu akamwondoshea kabisa akawalikizia akampa huyu nguvu kubwa kwenye kuona yule nguvu ya kawaida huyu nguvu ya wastani yule nguvu dhaifu yule haoni kabisa akamtia upofu waman yukhrijul hayya min almayt nani anatoa kiumbe hai kutoka mana na kiumbe kifu akamtoa funza kwenye mzoga wa mbuzi aliyekufa akatoa kiumbe hai na kinyume chake yukhrijul mayita min alhayy na anatoa mayit kutoka katika kiumbe hai punje ya nafaka imekufa hii mayit ikiwekwa kwenye ardhi Allah anaihuisha unatoka mmea kiumbe hai kutoka kwenye kiumbe kifu au kiumbe kifu kutoka kwenye kiumbe hai mtoto kafiri baba muislamu baba ni baba ni hai mtoto ni mayit na kinyume chake nani anayefanya haya waman yudabbiru al-amra waulize makafiri wa makkah ni nani anayedabiri na kuendesha mambo ya ulimwengu kisha Allah anasema fasayakuluna Allahu, watasema hao makafiri hapo Makka, atasema Abu Jahal, Amri bin Hisham, atasema huyo Abu Lahabi, atasema huyo Abu Talibi, atasema huyo Ukba ibnu Abi Muayt, atasema huyo Utba ibnu Rabia, atasema huyo Alwalid ibn Almughira, atasema huyo Wail bin kadha watasema ni Allah Allah ndiye anayeendesha mambo hii ni itikadi walikuwa nayo makafiri wa maka kwamba Allah ndiye muendesha ndiye muendesha na wakipatwa na dharuba za kibahari wanamkumbuka yeye Allah wa idha ghashiyahum mawjun kadhulali da'u Allah mukhlisina lahu din wakipatwa na mawimbi makubwa mithili ya milima wanamuomba Allah idha rakbu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu din wanapopanda kwenye marikebu wakapatwa na dharuba za bahari wanamuomba Allah hali ya kuwa wanamtakasia dini yake ya Allah ya Allah wanasahau waungu wa batili wanamsahau manata wanamsahau uzza wanamsahau Hubal wanamsahau Lata wanamsahau Naila katika waungu wao da'u Allah mukhlisina lahu din wanamuomba Allah hali ya kuwa wanamtakasia Allah kwenye maombi yao hawamchanganyi na washirikina wao waungu wao wabatili falamma najahum albar lakini akiwaokoa wakafika salama nchikavu idha hum yushrikun hao wanarudi kwenye ushirikina wao lakini kwenye dhoruba wanamkumbuka Allah. Waislamu wa leo wanamshirikisha Allah kwenye raha, wanamshirikisha Allah kwenye shida. Wamewashinda makafiri wa Makka. Makafiri wa Makka wanamshirikisha Allah kwenye shida. Baadhi ya Waislamu leo wanamshirikisha Allah kwenye raha na shida, kwenye raha kwamba mtu anapata mamali, ana pesa na kadha, hajiamini, atataka ulinzi atataka ulinzi atataka aweke fingo atataka aweke zindiko atataka aweke tarasimu atataka aweke jini limnusuru na familia yake na kwenye shida ndio usiseme kwenye shida ndio usiseme nani amekufuru zaidi wale wa Makka ambao wanamshirikisha Allah kwenye shida peke yake wanamshirikisha Allah kwenye raha peke yake na wanamtakasia Allah kwenye shida au hawa wa leo nani amekufuru zaidi ni yule Abu Jahal anaitakidi kwamba Allah ndiye anayeendesha ulimwengu au huyu wa leo anayesema Abdul Qadir Jailani na Imam al-Badawi na Rifai hawa wanakusanyika mara moja kwenye mwaka wanaendesha mambo ya ulimwengu yani wale makafiri wa Makka wamesema haya anayofanya Allah hawa wanaosema ni waislamu wanasema a kuna arbaatul athah albadawi wa shuraka badawi na wenzake haya yako kwenye vitabu vya watu wa tarika sasa kwa nini tusibainishe tauhid kwa nini tusitahadharishe jamii na ushirikina zisalimike sala zao zisalimike hija zao zisalimike ibada zao wawe salama kwa Mola wao Rabbul Alamin Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu atakayekuwa salama ni atakayerudi kwa Mola wake na moyo uliosalimika na mabalaa haya kama alivyosema Allah illa man atallaha biqalbin salim kwa katika msingi dawa yetu inatahadharisha jamii na ushirikina kwa sampuli zake zote vikaratasi vya wakati hivi hivi vinaitwa vikaratasi vya wakati ibakia dakika tano tumeambiwa tuziache hizi kwa ajili ya waislamu waulize maswali misingi dawa yetu sio hii peke yake jamani ila hii ndio tuliojaliwa kuizungumza kwa mujibu wa wakati wetu kurejea kwenye Qur'ani na Sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia tumeona kipengele cha mwisho kina umuhimu kiasi gani kadhalika kutahadharisha jamii kutokana na shirki kwa sampuli zake sababu haendi kwa Allah mshirikina akafaulu abadan abadan Allah anasamehe madhambi yote kwa watakaotubia ila hamsamehi mshirikina aliyekufa na ushirikina wake hata kama alikuwa akiswali muelewe hivyo waislamu hata kama alikuwa akisali kama alimshirikisha Allah alafu hakutubia madhambi yake akaona ubaya wa yale aliyoyafanya fi nari jahannam khalidan muhalladan fiha abada ataingia kwenye moto wa jahannam ataishi milele atoki wanasema wanazoni wa insalla hata kama atasali wasama hata kama atafunga wahaja hata kama atahiji wazaama annahu muslim na akadai kwamba yeye ni muslim kama hakutubia shirki kwenye jahannam atakaa na wala hatopata hatopata uombezi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kuwa uombezi wake ni kwa watu waliokufa na tauhidi wana makosa yao mengine lakini kwenye upande wa tauhidi walimpekesha Allah hawakumshirikisha hao ndio watakaoombewa na mtume Muhammad na sio kila mtu sio kila mtu kuna masharti ya uombezi lazima huyo mtu awe ameridhiwa na Allah na huyo muombaji awe ameidhinishwa na Allah kwa unaweza kawa uo katika hao au usiwe katika hao kwa masala ni hatari waislamu watu wakitahadharisha shirki muelewe wanawatakia kheri ndugu zao waislamu wanataka wakinge na shari balaa la mtu kufa na ushirikina ni kubwa wallahi alazim yani bora kama mtu amerudi kwa Mola wake amezini na wanawake 2450 ameoa watu 879 mara 1000 bora huyu mara 1000 kuliko mtu aliyetumia dakika tatu kwa mganga wa kienyeji akapigwa ramli akamsadikisha mganga muelewa haya maneno hakuna juu ya dhambi ya shirki dhambi nyingine juu ya dhambi ya shirki hakuna dhambi jengine shirki ndiyo baba la madhambi sahali mtu auwe watu elfu kabwaga damu zao sahali hatusemi yafaa na yako madhambi makubwa kwa wauaji yeyote aliyemuua mtu huyo mtu siku ya kiyama atakikamata kichwa chake aliyeuawa atakamata mkono wa pili aliyemuua atakwenda naye mbele ya rabbul alamin atamwambia ya rabb sal hadha ma qatalani ewe allah muulize huyu ameniulia nini kama ni mmoja umeamua dafanya hivi kama ni 11 kama ni ishirini kama ni kijiji na faili la kwanza ambalo litakaguliwa kwenye yale yanayofungamana na haki za watu ni faili la damu iliyomwagwa ndio la kwanza siku ya kiyama kwa upande wa haki za wanadamu kwa upande wa haki za Allah faili la swala kwa upande wa haki za binadamu faili la damu ameondoka mikono yako iko misafi lakini bora kwamba umeua watu ni bora kwa maana ya bora yani kuna uafadhali kwamba wewe unakufa ni muslim ni muumini bado una madhambi yako hata ukiingizwa motoni utatolewa mwishoni utaingia peponi kuliko kwamba wewe unakufa na shirki naam ambaye ana swali katika haya tafadhali